A nakon toga, draga braćo, svaki čovjek je po svojoj prirodi sklon da se za nekim povodi. Pogotovo su ljudi skloni da se povode za onim koga smatraju boljim od sebe. Pa se učenici povode za učiteljom. Skladi se povode za jasnim, vojnici se povede za svojim starješinama i tako dalje. I svako oponašanje nekog sloja ljudi ili neke kategorije ljudi povlad vanjsko ponašanje u odjevanju povlasti za sobom i sličnost i oponašanje i slaganje i u ahlaku i razmišljanju i u djelenju kako kaže Šehul Islam Ibn Tejmije, Rahimahullahu ta'ala. Iz istog razloga je zabranjeno oponašanje mušnika. Iz istog razloga Rasul sallallahu alaihi wa sallam je rekao men te šepehe bi kao min fehu a minhu ko bude oponašao jedan narod ili zato je naređeno da se od mušnika bude što dalje u svakom smisku pa i u lajkom držanju, odjevanju i ponašanju i da se od mušrika bude daleko u svakom smislu i u stanovanju i mjestu boravka i u vjeri i u razmišljanju i sebi. Odbirom da ćemo mi svakako nekoga slijedi, Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da slijedimo onoga koji je najpreći da se slijedi i da nam bude uzor. Lepad sada rakum fi Rasulillahi usvetun hasanah Vi imate u Allahovom vjerovjesniku najbolji primjer. Rasulullah je najljepši uzor za slijedanje. Limon kane jarzu Allaha wal jevman ahir. Ko se bude nadao Allahu, susretu sa Allahom i sudjem danu, vodekar Allaha kafira. I Allaha bude mnogo spominao. Allah subhanahu wa ta'ala, iako je ovaj ajet objavio u povodu, bit će na Hendeku. Ova poruka je općenita. Vi imate uzor u Rasulu sallallahu alaihi wa sallam u njegovom saboru i strpljenju i borbi i u trajnosti onda kad je bila opštara Medine. Ali imate uzor u njemu u svakom drugom smislu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Što vam dadne Rasul, uzmite što vam zabrani, ostavite. I ovo je općenita poruka i pravilo do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala je nam je poslije toga naredio da slijedimo one koji su najbliži Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i koji su najbolje slijedili Rasula sallallahu alaihi wa sallam.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 I oni su sa Allahom zadovoljni. I Allah im je pripremio džennete kroz koje će bašće, kroz koje će rijeke teći. Bašće kroz koje rijeke teku. U kojima će vjetno boraviti. I to je uzvišen velitajstven uspjeh. To je velitajstven uspjeh. Pogledajte, braćo, da Allah subhanahu ta'ala svoje zadovoljstvo izjavljuje i očituje u svojoj knjizi sa ovom prvom generacijom muhađira i ansarija, sa ashabima Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I takim još je Allah zadovoljan sa onima koji ih budu slijedili. Ali ne u svemu, nego bi ih sanim, u dobru, u dobročinstvu koji ih budu slijedili. Sa njima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan pa je zadovoljstvo Allahu je zadovoljstvo ograničeno na one koji slijede koga? Rasula sallallahu alaihi wa sallam i one koji slijede njegove ashaabe koji idu njihovim putem. Subhanallah al-Azim. Tako se jasno ograničava Allahu je zadovoljstvo na one koji slijede one kojima je, za koje je došlo naređenje da se slijede. Zato pozivamo one koji upućuju razne kritike iz ovog i iz onog česka neka se preispitaju i da vidimo ko je na putu onih koji treba slijediti. I ko je onaj kojom treba prijetiti i od kog treba odrasati, a ko je onaj koji je bliži Allahovom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu, kao što stoji u ovom ajetu a teško onima. I gdje su oni od Kur'ana koji mrze ashaba Rasula sallallahu alaihi sallam i odvraćaju od njih i proklinju ih i ružno onima govore. O takvima da im ne priča. A gdje su oni koji ne idu njihovim putem pa nam opet spočitavaju kad god se potrudimo da kročimo putem selaka. I ovo je velika Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Da imamo uvijek ispred sebe one koji su prošli ovim putem. I imamo njihovu priliku i videli smo šta se sa njima dogodilo. A videli smo isto tako šta se se dogodilo sa onima koji su im se suprostavili. Šta je Allah sa sada tada sa njima uradio? Pa u čemu je slijeđenje ovih koji trebaju da se slijedi?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 Između nas i vas nema ništa. Osim mržnje i neprijateljstva, neprijateljstva i mržnje koja je očita. Sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaih sallam je uzor i oni koji su sami. Lepad sallam lakum fihim usvetun hasanatun. Limen kana yarju Allaha wal yawma al-akhir. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد vi imate najljepši uz onima ko ima najljepši uzor onima ko se nada ko očekuje ahiret vjeruje u ahiret susret sa ahiretom i sudnjim danom ako se okrene pa Allah je neovisan i hvale dostojan ništa Allahu subhanahu wa ta'ala neće naškoditi. Onaj ko se okrene od ovog uzora, A zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je naveo primjere i uzere koje treba slijediti, naredio je Rasulu sallallahu alaihi sallam da se drži tog uzora, tog na tevhidu i u odricanju od širka elejte en إليك أن Ibrahima halifa. A zatim smo tebi objavili o Muhammede slijedi ملة Ibrahima. koji je na čistoj vjeri u ona šana mi nemočiki. A nije bio mušnik. E to je ono što treba da se slijedi. Odricanje od širka i mušnika. Udaljenost i, i dalekost od njih u svakom smislu i svakom pogledu. ono što, u čemu nam je uzor i u čemu se posebno ističe Halilullah Ibrahim a.s. i Halilullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da ga u tome slijedi jeste ta udaljenost i odricanje od njih. A mi nekako suživo sa njima. Mi nekako suživo sa njima. I prijateljivanje sa njima. I nije nikako sjedinje njihovog puta. I njihovog načina. I njihovog razmišljanja. Nije to. Nije u tome uzor. Uzor su roditelji. Djeca se povede za svojim roditeljima. Uzor su roditelji. I oni roditelji koji budu uzor svojoj djeci, Allah subhanahu wa ta'ala će ih nagraditi najljepšom nagradom, a zatim će njihovo potomstvo spojiti sa njima, da će im i nagradu kao i njima, da bi se njihova, radi smiraja njihovog i radi nagrade njihove i u tome će im biti nagrada. Da će dati da njihovo potomstvo bude sa njima na njihovom stepenu u zemljetu, makar su ne zaradili svojim djelima. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريته وما أرسناهم من عملهم من شيء Oni koji budu vjerovali i njihova ih djeca budu u tom vjerovanju u imanu slijedila. Mi ćemo prispojiti, odnosno sastavit ćemo njihovu djecu stanima. Kaže Ibn Kathir, rahimah Allah, da će ih sastaviti stanima u djennetu, nekad njihova djeca naradila djela koja, s kojima će zaslužiti taj sveti. Ali radi ra, nagrade roditelja, zato što su bili prepeče u imanu, a zato što su i ovi učene slijedili. I ništa im od njihovog dobročinstva nećemo pomisliti. Od njihovih dobrih dijela, od imana, ništa im nećemo uskratiti kullum ri'in bima kesebe rahim a svaki čovjek je zatočen onim što je uradio on je zatočenik svojih dijela svako od nas je zatočenik svojih dijela ljudi se povode za svojim predstima za svojim očevima i primjer tog dobrog povođenja je nagrade Allahove blagodati čije povođenje za roditeljima u, dob, u dobru gdje roditelji budu dobar primjer, pa djeca idu za njima i bude su sebe tihove upute, je primjer Jusufa a.s. Inni minna taraktu millete qavmi la yu'minuna billahi, wa hum bil ahirati hum kafiron, Ja sam ostavio millet, vjeru ljudi koji ne vjeruju u Allaha, a oni su u sudnji dan isto tako nevjernici. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ abai. I slijedio sam millet svojih očeva Ibrahima, Ishaqa, wa Jakuba. إبراهيم إسحاق يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نية نام بيرو إن لنا والله داود الله تنير بأتسرك أبيرو شم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس تو يا الله والله بلا تكنا نام يسمى اليود ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تنى اليود نزفالي مجوتي مصيبة في غنف يوكينا رجل في غزاو ali u tom slučaju ljudi su skloni sliježnje. A Allah subhanahu wa ta'ala to spominje i osuđuje. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا kad im bi rečeno slijedite ono što je Allah objavio, rekao se, mi ćemo svijeti ono na čemu smo zatekli naše očeve. Evo lau kjana aba'uhum, La jakiruna šeja u rajstadom. Zar i kad njihovi očevi, očevi ništa nisu razumijevali, niti su bili na uput. E sad nema prijednje. I to je ono što svaki musliman mora dobro da razluči. Nekoga će slijediti. Ali onoga koji je na zabludi, ne, makar bio svoj babo. La tedi do kavme minuna billahi wal jomil akiri juvad dune men šada Allaha wa rasulahu wa lau kjanu aza ahum neće snaći jedan narod da vole one koji su sprostali Allahu Allah i proslanicu sallaha alaihi sallam, makar bili njihovi očevi ili njihovi sinovi i tako dalje. Nema svijeđan. Vajn džahe dače, ala an tusvike bi ma alaih sallaka bihi in, fela tu ti'ahuma. Ako ti tvoje reditelje naređuju da sve sini su onome što ne znaš, nemoj da ih slušaš. Ne slušaj. Vasahibuhuma fi dunja ma'rufa. Ali iako se na dunjalu kupra manjima uprosti. I pored lijepog, lijepog obhođenja, nemoj ih slušati. Nema pokornosti u širku, nema povođenja i sniđenja nikoga na gresci i na grijevu. Makar to bio babo. Makar to bilo najbliži. A kamo li nekoga drugog? Koji velji od babe i od sina. Ni za kim se u gresci nemoj povoditi. I ni za kim se mu sinan u gresci i u grijehu ne smije povoditi nego mora se truditi i tražiti pravi put i ići pravim putem i ići pravim putem da ne bi, i da nas Allah stara tajna sačuva da ne bi smo mi bili od onih koji, za kojima će se naše potomstvo ili drugi ljudi povesti u zlu lijahmilu auzarahum kamila sa jeom al qiyaru pa da onda nose svoje tovare potpune potpune svoje tovar da nosi na sudnju danu sve što je zaradio wa min awzari alladhina yudillunahum bi ghayri ilm i od tovara oni koji su koje su u zabludu odveli bez ikakvog znanja pa će čovjek nositi svoje tovare i tovare oni koji se za njim povedu u zabludi zato što je on on bio sebe ono da se za njim povedu u zabludi na sudnjem danu i odgovara će za to i nosi se tovar i svoj i njihov I svoj tovar i njihov tovar. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da nas od toga sašu. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da nas od toga sašu. I da nas učini od onih za kojim će se ljudi povesti u dobro i na dobrom putu i na pravom putu i u dobročinu. Postavlja se ovdje pitanje koga slijedi? Za kim se povoditi? Pa Allah Subhanahu wa ta'ala odgovara i ukazuje na one koji koje treba slušati. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كو بولي غوري دونجا كو بوزيو الله وعمل الصالحة يبودي سيني يدوبر ديالة سيني دوبر ديالة سيني وقال إنني من المسلمين إتاج ياسم المسلمين Međutim, danas imamo problem. Mnogi kažu da pozivaju Allahu i kažu da ona djela koja čine, da su to dobra djela i tvrde da su muslimani. Međutim, opet nas Allah stano tada nije ostavio zabude. I ovo su jasne stvari. Allah subhanahu wa ta'ala je dao Rasulu sallallahu alaihi sallam da nam pojasni da će se pojaviti da je na vratima žahennama. I kako će oni biti? I da će biti od nas, od naše gruha, naše kože i naše jezika. Međutim, pravi put se jasno razlikuje od krivog. I jasno se razlikuju oni koji obuhvata Allahovo zadovoljstvo, koji idu i prate u stopu asha, a Rasula sallallahu alaihi sallam i njegove ashave. I to je put vjernika. To je put vjernika. I ne slijede ništa drugo. I žele da se odvoje od mušrika i njihovog širka i onoga u čemu oni širk čine. Zato brate, obrati pažnje i nikako se ne povodi za onima koji tvrde da Allahu pozivaju, a tamo su svima slijede. I njihovim putem idu. I to putu pozivaju. I od Allahovog puta odvraćaju. Nikako se ne povodi za onima koji mrze ono u čemu je Allahu zadovoljstvo. Od hijre i džihada. I zašto toliko odvraćaju od hijjre i pojma hijjre zato što Allah stano tara uvijek nakon pojma hijjre spominje džiha a oni bi voljeli da ne dođe do raslojavanja i plaćuje svijet svojim kitnastim monatičkim govorom šta će biti kad se mi svi izvojimo Allahu akbar dobro vi znate šta će biti kad mi budemo na jednoj strani a mušljici i nevjernici na drugoj mi dobro znate šta će biti Zato i nećete da to bude. Ali tako mi Allaha, to će biti protiv vaše vode. Makar, makar vama bilo mrsko. I makar se ljutili na nas. Evo kad bi se vi ljutili na mene, ja bi mogao svastat. I ostat samo gdje ste vi. Ali to nimalo ne bi pomoglo nima ni nivama. Jer Allah subhanahu wa ta'ala bi nas odmah zamijenio drugim koji će stojati na istinu. Allah subhanahu wa ta'ala je ovu vjeru objavio da bude gornja i odlučio da je uzdigne. A uzdiće je kako? Hidrom i džihadom. Uzdiće je kako? Hidrom i džihadom. I ja vam ništa ne bi pomogao kad bi se vratio među vas. Osim što bi bio sa vama zajedno prva žrtva nakon razvajanja safova. I neka dobro znaju oni koji sjede samo gdje sjede sa mučistima. U njihovim institucijama i njihovim potelama i sa njima se za radno mjesto otimaju, neka dobro znaju da će oni biti prve žrtve. Ali neka tad ne krive one koji su hitru učinili i zastavu džihada podelju. To je bilo isto kao kad bi oni koji su muka zapali nakon što je za naređena hidra iz Mekke. Nisu htjeli da učine. Pa su ostali u Mekke. Pa su muke i popale razne. Da su okrivili Rasula sallallahu alaihi sallam i muhađire zato što su oni a, izgubili rahatluk u Mekke. Ne su mogli više ni traha sallallahu Neka nikog ne Oni će biti prve žrtve. Ali žrtva nije problem biti nego će biti prve žrtve na putu svojih strasti. Zato što su gledali više svoje kuće i trgovine i neke i očeve i mušnice od hidre i džihada na Allahovom putu. Zato će biti žrtve. A ili ćemo biti žrtve, ali ovo je žrtve na Allahovom putu. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uzme u tom žrtve sebi na njegovom putu i da nas počasti tim najvišenim deređama. Zato dobro znajte da je Allah sara kara nas podučio i kroz primjere oni koji treba da slijedimo nam pokazao šta se događa. A istorija se samo ponavlja. Ova tenzija hijri i razdvajanja će ići s nama i bez nas ali jedni će biti uspješni i dobitnici, a drugi će biti gubitnici i nesretnici. Zato ih pozivam da se okane svojih monatiskih laskanja sami na sebi i pravdanja kad im je jasno da su na krivom putu. I kad je pravi put jasno. I mi im poručujemo da im ništa pomoć ne može. Svijedno ustrajali mi na ovom putu. Molim Allaha da nas učili. Ili odustali od njega, molim Allaha da nas čak su odstavili. Ništa im to neće pomoć. Allah subhanahu ta'ala će uvijek uputi to onih koji hoće da uputi koji će ići ovim putom. Koji će ići ovim putom. Putem žrtve putem istine, putem koji je dobro utapan, utapan stopama oni koji su kroz njega prošli kroz ovi 14 stoljeća. To su uzori. Zato se ne povodite nikako za onima koji sebe pripisuju znanju ili se smatraju učenima ili običan svijet smatra da su učenjaci i uvažava ih i ugledno su kod njih, nikako se ne povodite za njima. Zato što njihove riječi su suprotne njihovim djelima. A Allah subhanahu wa ta'ala je ukazao na se i objasnio da oni nisu uzor. A ta'muruna nasa bil birri wa ten stavne u kusekom wa antum tatuna u kitab. E sada tako je ovo. Zabirima naređujete dobrotinstvo a sebe zaboravljate, a vi čitate knjigu. E sad na ta akilu, kako ne sastate? Kako ne razumijete? Kako ne razumijete? I zamislite se, kako ne srce onoga koje daje prednost boravku sa mušlicima i nevjernicima i pasicima i razvratnicima zinalucarima i krađivcima, lopojima i, i smutljivcima. Da je prednost tom boravku nad boravku sa muslimanima koji se okupljaju na pet dnevnih namaza i koji svoju vjeru žele da zaštite. Svojim izvajanjem, izvajanjem i ostavljanjem šivka i mušlika. I onda kažu šta bi bilo kad bi se mi svi povukli. Jasno je vama šta bi bilo. A Allah subhanahu wa ta'ala, ako ništa ne zadne da drugo bude, pa biti muslima je cilj sam po sebi. Evo sada vam ništa da dalje ne bude. Mi smo postigli cilj. Muslimani smo u Allahovom dinu i čuvamo svoju vjeru. A šta će biti s vama? zbog vašeg suživota i prijateljovanja i slijedjenja mušljica na njegovom putu. Jeste vi postigli taj cilj da budete muslimani? To je cilj sam za sebe. I da ništa drugo čovjek ne postigne. Postigao je dovoljno sa tim što je ostavio širk i mušljice i odrekao ih se i narodio Kako je srce onoga ko daje prednost to boravku tamo, nad boravkom sa muslimanom. A tako je tek srce onoga ko nakon što boravi sa muslimane napušta i, i vraća sa muslimanom. Crna li to srce? Nema nikakve čovje. Zato nemojte da budemo od onih koji govore ono što ne radi. Ja bih hrvim na amen. Lima se kulu nema na tefa. كبر نقصا عند الله أن تكونوا مع أصحاب وبينيسي زاشتو قولي كونو سميراني تو سمو سرج بكود الله بوغتشاوا زاشتو قولي كونو سميراني ولم الله سبحانه وتعالى دعا سبو تيسو سنو أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروها أيها المؤمنون إنه هو المفروض الحسين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دراجة braćo, ovo što radimo ovdje nailazi na veliku osudu i osporavanje. A mi ništa drugo i ne očekujemo. a čvrsto vjerujemo da udaramo temelje nečemu u čemu će Allah subhanahu wa ta'ala sigurno dati veliki zarečet i hajr. Temelju, udaramo temelje i popočavamo put koji je bio davno zarastao i koji je odavno zaboravljen na ovim prostorima. Allah nas je time počasti. Mi to nismo zaslužili svojim radom i znanjem, ni svojom hrabrostom, mi znamo da nismo takvi. Ali nas je Allah počastio. I njemu uzvišeno pripada sva hvala i zahvala. Na tome što nas je time počastio. Da budemo prepeste na ovom putu. I da budemo prvenci koji udaraju temelje i prve ploče redaju. Zato svako od nas treba dosta veliki ponost ali i veliku odgovornost. Jer ako mi krivo poredamo ove ploče i nakrivo udarimo ovaj temelj, odgovarat ćemo za sve one koji se za nama povedu na tom putu. A i odgovarat ćemo zato ako ovo bude samo šuplja priča i prazan govor koji ne bude popraćen djelima. Kao u ajetima koje smo malo prije spomenuli. inna allaha yuhibbu allazine yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus allah voli one koji se bore na njegovom putu u safovima koji su kao bedan čvrst zato molim allaha subhanahu wa ta'ala da budemo ti safovi kao bedan čvrst i molim allaha subhanahu wa ta'ala da budemo odvora sa na allahovom putu i molim allaha subhanahu wa ta'ala da nas obaste razvoritost i da nas sačuva grešaka i rakomislenost i nepromišljenost. Kao što nas vjeta zapitkuju, a, babo, kad se ta ziha? Stalno o njemu govorite. A? Volim Allah stano tara da nas obaspe razvoritošću i da nas pomogne iskrenim mu'minima i iskrenim muhađirima i da nas učini iskrenim ensarijama. Molim Allah stano tela da nas učini od onih koji će biti prvenci na putu kao što bilježi Jerir ibn Abdullah radijallahu an odnosno prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam a hadih nije živa muslim da onaj men sennet u islami sunnetan hasanetan فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ولا ينقص من من غير أن ينقص من أجره شيئا onaj ko islamu uvede lijep sunnet, lijep metod i pravati put, ko islamu to uradi, imat će nagradu za to i za nagradu svih onih koji se za njih povedu na tom putu, bez da se imalo njima nagrada umani. ومن سن في الإسلام سنة سيئة ako u islamu uvede ružan neki put i metod, ružnu stvar, فله وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من من وزرها شيئا onaj ko uvede tu ružnu stvar ima će kaznu za to i kaznu svih onih koji se za njim povedu na tom putu bez da se imalo njima kazna uman bez da se imalo njima kazna umara. Volim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti na uput. Volim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti na uput. Volim Allah Subhanahu wa ta'ala da uputi one koji su danas okrenuti protiv ovoga na čemu su. Volim Allah Subhanahu wa ta'ala da ih uputi na najljepši način i da nas učini sebe bom njihove upute. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi i da ih vrati na svoj put. Na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Zaista naš narod ne zna i zaista je naš narod daleko zalutao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da ih uputi na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istinu. Da ujedini naša srca na istinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svake zablude i svakog nejedinstva i razor. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svakog nejedinstva i razor. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskim Allahovim robovima koji će se boriti za Allahov vjeru i za Allahov din i za šehadet la ilaha illa Allah. I za šehadet la ilaha illa Allah. I da nas učini od onih koji eti kolebas i nikad zbog onoga što su žutovali u radu neće osjetiti da su gubitnici. Naprotiv, ovo je put onih koji se čisti od širka i odvajaju od mušnika put onih koji hoće da idu putem tevhida da bi stekli Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću mužahidu koji se bore na Allahovom putu. Da utrosti njihove korake, da obrda svoj pomoć pobjed. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala dobro da svoju pomoć povijem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u žendu povede i spasi od žendama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u žendu povede i spasi od žendama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se nasjećati u dobročinstvu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti zapreka svakom zlu i koji će stojati svakome na putu grijeha i neposlušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u žene provede i spasuje ženama, da uputi nas i naše porodice, naše žene i naše djecu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj naš žena učini svetionikom tevhida, da nas učini pretečama u svakom hajru i da nas učini od onih za kojim će se duži na tevhidu i uputi pogoditi, da nas učini od onih koji će i sudsvu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه